Agorilein oita seiaikin Euskal Gaznain besta makean, makeako laborariak elkartea unen antolatzaile, Antion Ualde, bainat zentezte ben egunon. Egunon. Elkartea noiz eh, sortu zen horreita zigotu? Elkartea beraz eh, sortu zen eta mazazpian, beraz eh, egun horren sortzeko helburuarekin. Eta geroztik izan dira hiru edizio, eta bi urteko pausa bortxatu bat hor covid eta gero aurten eh, berritzasten gira. Makean, zumbat eh, biztanle eta etxalde bat dira? Biztanle, boste unta bat, inguru hortan, eta laborari, uh, eh, oita amos bat, laborantza ba, etxalde bat dira. Oita ma boste etxalde horietaik, zonbat etxeko gazna hile? Badugu aleinan gazna bat makiamenan enan etxeko zileetan dira Las Post, inguruana, eta, hala, eh, egun da eno, ez da egia ezan uh, eh, gasnaile anitzik eta, hala, badira egileak, eta eh, erresimita egileak ere badira, eta hauz gasnak ekosten dutenak, eta, hala, zumeit etxale batzu badira hori egiten dutenak. Herrien orduzi berria kooperatifa, gasnaren bestan ere parte hartzaile? Eta bai, e, erriko laborarien esnia biltzen du eta gasnatzen du, eta ala egun hortan ere e, hori zenen dira beren e, gasnen e, erakusteko. Menan egun jantzegar, ideia da gehiago gasnak dasta aztia edo edari edo, edo gauzekin eta hori dugu sustuz emanai aitzinean egun hortan eta gero eh, ere erriko laborantzaren bizia. Argazki erakusketa eder bat bada eta horren medioz nahi dugu eman ere eh, egungo kaskak eta baserrietan nola pasatzen den eta egun eroko bizia nahi dugu partikatu eh, egun hortan izan endinen jendekin. Erakusketa horretan agertzen dira makeak laborari desberdinak, berak edo beren edo ara, biziki polit eta interesgarria da, eta bakutsakon kontatzen du, pixka bat, uh, edo bere txaldeko bizia, edo anekdota bat, eta hola. Eta, ba, importanta atxemaiten ginuen, arre jende gerakustea zer zen, oino, uh, laborantzaren bizia makean, eta laborantzaren bizia itzaiten aldera beste egitipi batetan ere. Eta, hara, ahuten batez ere baituko kezka batzu, Gero eta gehiagoak gertzen direnak Euskal Herrian. Presio bat sentitzen da um, lujen inguruan, uh, eraikuntzen inguruan, Eh, nahi dugu erakutsi ere hori buruz, uh, kezkatuak direla, behar ditugula gure erriak eh, babestu, nahi bat izan dain ono giro bat uh, errietan. Aintzeneko urtetako besta urtaik, ze bilduma iten alda? Horok orki uh, biltzen da, Biltzen da bai kanpoko eta bai lekuko jendea ere, eginguruetakoak eta ara, egun hori permititzen du, ere laborariak biltzea, eh, ostatian eta jatekoaren inguruan, eta ara, eta jastatzea eh, gazna, berba edari eta jateko desberdin batzuekin, ez ditugunak baita espatagoa itatzen, eh, hori helburua hori da, astapeneko ideia hori zen, pixka bat, berrizitazun hori egun hortako egitarauan uh, eh, sarkiten, nola biatuko da eguna? Lehenbiziko hasten da etxeko gaznareiaketarekin, hau ze oso irratisok markan izanen dira gaznaguziak, eta hor elkartuko ditu inguruko errietako sortzi laborari, eta um, horrekin hasiko gira, gero izanen da makiako etxalde baten bisita, pilota partida, eta gero eguerditik iti, hasiko gira pintxoak, eh, presentatzen, beraz, uh, eh, gara usaiakoak direnak. Lekuko sukaldeariak dira, beraz bada Pascal Betul, makiaga, badugu Bixente Chapele eletara, Bixente Chapelek baduna ezkatza ostatua, ezagutzen mm -hmm. duten eta badugu Anri Amestoi, beraz baduna hartzain ostatua egisagin ere, famatua dena. Hara, hiru sukaldari horien artean, prestatzen dizkikute pintxo desberdinak, gaznaren inguruan, eta egun hortan eh, ditugu beraz janarazten araztean Ara, eta um, biziki hona dira eta gertatzen da presentaketa hori. Eta gio dastaketak irikiko dira, gaznaren itzulian eh, edo saharno ez zigar eh, hori zanen da beren eh, saharnoan ezagutarazteko, gero irruleko sotoa ere, gero izanen da gazna dutiarekin, gero garagardoa, edekin, eta gero estiarekin, eta izanen dugu ere, horten eh, berritasun bat, eh, hmm. egiazki hor izanen da, beren eta azken eta eh, edarien adazta azteko, izan den patxekada patxarana, eta edo edari desberdin. Ara, seidea da, gazna uratzea beste hainbat eh, ekoizpenekin uh, ingurian? Hala, bai. ezaguta laztea, ez dela beti egurditan edo atxalekoan eta jaten gazna edo zoin eh, edo partikatzela handela edo gazna bat. Hainbat gauza unetaz gozatuik eta indahakartuik atxaleikin zeikin segituko dugu. Beraz, atxaldian, gero izanen dira haugendako jokoak, burua uste batzu izanen dira hor mendiari buruz uh, antolatuak izanen direnak. Eta mm, bi hontan eta lau hontan, hor bi partez izanen da, izanen da ardimoste desafio bat. Beraz, uh, iparra egualdearen uh, eh, arteko desafio bat, jokaren dugu uh, bi ardimostale, maila bizikioneko morstaleak, uh, iparraldearen zati izanen da Loran Paris, azpandara. Mhm. Eta egualderen zat, uh, eh, hori da, zean hori tarra, uh, eh, jadanik egin izan dute desafioa, eh, eta horretan uh, berriz hori maiten dute jokoan. Uh, biziki intezgarria izaiten da, orako desafio mota bat, eta ikusgarria da, jende guzien zat. Hala, artetik, gazna egitea proposatua izanen da jender, Hala, tupinarekin hor, plazaren erdiana, gazna egitea zuzeneana. Gero, sei ekitaetan hartzenen lasterkalia. Azterkelian parte hartzeko izan emetea zeitelan da PBO organizazioan internetez eh, internet ez bidez eta lekuan berian ere eh, izenak hartzelanko dira. Eta horren ere izanen da, ez txipi bat eta bertzen salduentzat behatzi kilometroko eta itzulia da, utxunga gaindi, egun uh, eh, aspaldi danik izan da uh, eh, lasterkalde hori eta guai la las bost berriz hasi dugu eta berriz uh, egiten eta biziki arrakasta edera uketen duna lanetik legileakoan uh, eh, ala aizuli bat ez bali mazira aski akitia lanetan eta charmanki <laughs> aire biskatzen hartzeko eta aire berua bali bada ono obekio <laughs> eta gero zazpiontan uh, zikiroa ogitartekoan ezaren da eta geho sortziak eta ditan hartzen sakur, txapelketa usaiako hartzainekin eta beti uh, giro edera sortatzen dutenak uh, talde horrek. Eta gero gara, untxabukatzeko hartzen sakur, txapelketaren ondotik eh, dantzaldia kikibordatxorekin, egun horren uh... Bukatzeko musikan, goxoki, baso baten inguruan. Ba momentu goxo baten pasteko parada dudaik gabe makian ostira luntan Euskal Gaznain Bestain karietat, Antio Nualde, beinatzen testa behan, azken izbat egitziko? Bai, egan ezake egunean zehar ordean eh, musika ere hori zaren dugula, baso baten inguruan eh, partekatzeko eta dantza egiteko, eta erriko ostatuak, bi ostatuak, eh, ugi eta bidigarri ostatuak, baskariak esken ikutuztela gaznaren inguruan eta denak gumitziztela makiarat oita seian. Beraz gumita luzatuik, beinatzen testa behan Antio Nualde, esker mila? Esker.